tere, mina olen Rille. mina olen Tallinna Ülikooli üliõpilane ja osalesin õppeainekursusel õppimine virtuaalses õpikeskkonnas. ja selle õppeaine kokkuvõtteks püüangi ma siis järgnevate minutite jooksul tuua sinuni siis nii sellise visuaalse piltidena esitluse kui ka siis oma kogemuste, mõtete, emotsioonide ja kõige selle siis sellise helilise esitluse. seetõttu valisingi ma oma e-õppija loo kokkuvõtte tegemiseks just Slidecasti. see on minu jaoks täiesti, täiesti uudne väljund ja ausalt öelda on see juba kolmas äh, katsetus, kaks eelnevat on ebaõnnestunud küll helilise kvaliteedi, küll piltide ebatäpsuse tõttu, nii et ma loodan siiralt, et see kolmas ehk siis kohtuseadus nüüd viib siis tulemini, mis annab edasi minu kui e-õppija kogemusloo. et esmalt ma tahangi siis, siis esile tuua järgnevate fotode kaudu ja natuke siis juurde rääkida oma, oma loo. ja esmalt ma tahangi siis välja tuua, et et e-õppekursuse algus oli minu jaoks kui sellise väikese lapse kogemus. et ma, mul oli hästi suur avastamisrõõm, sest loomulikult olen ma igapäevaselt puutunud kokku tehnoloogiliste vahenditega, kasutan internetti, kasutan kõiki e-tehnoloogilisi vahendeid ja tehnikat, kuid e-õppes osalemine oli minu jaoks täiesti uus kogemus. ja seetõttu tekitas see minus natuke ärevust ma kartsin, et äh, kas ma suudan nagu tehniliste vahenditega toime tulla, kas ma suudan endas leida sellist motivatsiooni ja äh, jõudu nagu kontrollida oma õppimise protsessi ja et kas ma nagu suudan teiste kõikidega sammu pidada, et selline kerge ärevus oli. aga positiivses mõttes oli ka selline nagu uus ja huvitav tunne, et ma ootasin, et, et mis siit siis nüüd tulema hakkab, et et kui ma eeldasin, et, et e-õpe on midagi sellist, kus mulle tulevad emaili teel ülesanded, mida ma pean muudkui sooritama ja emaili teel tagastama, siis äh, peagi sellise avastamisrõõmuna mõistsin, et, et see nii üldsegi ei ole. liikudes edasi, siis äh, esmane hirm oli, oli ka tehnoloogiliste vahenditega sammu pidamine et mul oli tunne, et järsku tuli hästi palju kõikvõimalikke erinevaid vahendeid, et Twitter, Facebook, äh, Skype äh, ja kõik, äh, kõik sellised vahendid, millega tuli kohaneda, et nii-öelda aru saada, et kus, millises ruumis, millises auditooriumis see õpe, see e-õpe hakkab siis toimuma. ja kuna ma omasin siis Skype'i ka tõesti omamise pärast eelnevalt ja väga palju ei kasutanud seda, siis puudus mul ka mikrofon. ja esimese sammuna siis ma läksingi poodi ja ma olen väga tänulik suurepärasele klienditeenindajale, kes sellest miljon ühest äh, valikust aitas mul leida siis normaalse hinnaga täiesti normaalse mikrofoni. ja sellele järgneski siis selline kohanemisperiood, kus ma hästi palju üritasin endale selgeks teha, et, et kuidas nendes erinevates keskkondades toimetada, kuidas Twitteris hakkama saada, kuidas äh, kuidas Facebookis siis tõesti hakkama saada ja et nagu selline tehnoloogiline takistus mind ei hõlmaks. ja, ja loomulikult oli hirm selle tehnoloogia suurest sammust äh, lahti rebeneda ja sealt saapaküljest äh, maha lohiseda ja jääda teistest maha, et selline hirm oli, aga õnneks saan ma öelda tänaseks, et, et see hirm oli tegelikult selline alguse ärevus et, et sellise tehnoloogilise äh, suure sammuga suudab e-õppija, kui ta väga tahab, kenasti toime tulla. liikudes siit edasi, siis äh, peagi ma hakkasin mõistma siis selle e-õppe äh, tõelist olemust. et see tõesti ei ole nii, et keegi mulle muudkui e-vahendite teel infot edastab ja et mina nagu nii-öelda passiivse vastuvõtjana teen kõik, mis mulle raamides ette öeldakse, vaid tegelikult see on ka selline interaktiivne, et et see, et peagi ma mõistsin, et meil on tegelikult e-õppe kogukond, et kogu meie kursus on selline üks kogukond, kes ka kommunikeerub omavahel ja, ja toimub selline interaktsioon nii e-foorumite, meilide, Skype'i ja ja kõikide selliste vahendite näol, et, et webinarid olid just need, mis, mis tekitasid minus selle mõistmise, et, et tegelikult e-õpe ei ole siis tõesti ainult selline vahendite teel ülesannete jagamine, vaid ta on tõesti selline interaktiivne ja, ja, ja tegelikult väga selline koostöine saab olla. ja see oli minu jaoks hästi, hästi oluline avastus, sest mul tõesti puudusid ootused äh, et milline see e-õppekursus siis välja näeb, et, et ma pigem eeldasin, et ta tõesti on selline passiivses vormis, kuid minu üllatuseks ja, ja selliseks õnnetundeks oli, et, et tegelikult on see täitsa, täitsa tore. rääkides veel emotsioonidest, siis ähm, selliste esimeste webinaride ajal ja tegelikult ka ütleme nii, et hiljem tabas mind aeg-ajalt selline tunne, et mina olen kuskil üksi olen kuskil kivi peal kaugel ja, ja pean toime tulema üksi selle e-õppega. et äh, selline hirm ja ärevus, et ma olen halvemas seisus kui teised. et äh, kõik teised saavad hästi hakkama, mina pean üksi pusima, mina võin maha jääda, minul on tehnilised probleemid, minul on kõik muud probleemid ja et kõik teised on hoopis äh, paremas eelisseisundis minust. et selline üksikul saarel olemise tunne oli ja seda tunnet siis äh, iseloomustab teiselt poolt see, et ma kujutasin oma kujutelmades ette, et, et kõik teised on, on üheskoos siis kuskil arvutiklassis, neil on arvutid ja nemad tegelevad e-õppega koos. et mina olen ainuke, kes sealt klassist puudub, et teised kõik on äh, üksteisele lähedal, saavad üle õla küsida, et kuidas sul läheb, kas ma saan sind aidata, ja mina olen üksi sealt klassist siis puudu, et selline imelik tunne, mis mind isegi nagu viimaste webinaride ajal on, on vallanud, et, et kõik teised on kuskil koos ja mina olen see vaeseke, kes on kuskil üksikul kivi peal ja, ja kaugel halvemas seisundis. muidugi seda tuleb mõistusega võtta, et, et kui ma mõistusega võtan, siis ma saan ju aru, et tegelikult me kõik oleme oma kodudes, oleme erinevates, erinevates äh, füüsilistes ruumides, kuid üheskoos me loome sellise virtuaalse ruumi, mis on meie siis nii-öelda õpiruum, mis kaasabki kõik need tehnoloogilised vahendid. liikudes edasi, siis äh, üha nagu suurenenud mõistmise juures ma olen hakanud hindama seda, et ma tõesti saan õppida igal pool. et mina olen selle e-õppe kursuse raames õppinud tõesti nii Tallinna kodus, nii maal, nii elektrirongis äh, ja, ja kindlasti kuskil veel, et et tegelikult selline nagu selline füüsilise ruumi olulisuse kadumine on hästi oluline öö, väärtus. loomulikult siin tekivad need tehnilised äh, vahendid, kuid, kuid näiteks elektrirongis on tõesti wifi olemas ja, ja ma olen seal lugenud, ma olen seal kuulanud ja ma olen seda nagu sõiduaega kasutanud tegelikult õppimise jaoks. ja samuti ka maal, et, et ma ei ole pidanud selleks sõitma linna, et äh, paar tundi pühendada webinari jaoks, et see füüsiline ruum antud momendil, õppimise hetkel, ei olnud üldse oluline. oluline oli see, et mul oleks tehniline vahend ja et ma suudaksin sellesse virtuaalsesse õpiruumi siseneda. see igal ajal õppimise mõõde on kohati hästi tuntav, see, kui ma teen iseseisvat tööd, ma võin teha seda kas või öösel, hommikuvara, õhtu hilja, ükskõik millal iganes kuid eh, webinaride ajad siiski määratlesid või piiritlesid selle õppimise aja täiesti ära. et ma, et see oli nagu kokkulepe, millest eirata, mida eirata ei saanud, et kui ma pidin kell seitse õhtul olema webinaris, siis mul ei olnud eh, valikut, et ma õpin hoopis äkki kell seitse hommikul. et sellist võimalust ei olnud, et mingisugused raamid tegelikult e-õppes on, kuid samas eh, need raamid on sellised pehmemad, et nendesse sisenemine ja nendest väljumine on tunduvalt lihtsam, näiteks et kui tõesti äh, kell kaheksa lõpeb webinar, siis ma panen arvuti kinni ja tele, teleri käima ning tõesti, ma olen järsku hoopis teises äh, füüsilises ruumis. et selles suhtes, et äh, nagu see piiride hägustumine oli hästi nagu oluline ja lihtne ja see muutus üha lihtsamaks, et kui ma esimeste äh, webinaride ajal ikka valmistusin, tulin ikka pool tundi varem Skype'i valmis, et ma igaks juhuks ikka õigel ajal õiges kohas olemas olen, siis ähm, viimaste webinaride ajal ma pigem suutsin keskenduda eelnevalt hoopis oma äh, muudele tegevustele ja teadsin, ahah, et nüüd viie minuti pärast hakkab mul webinar, arvuti sisse, Skype'is olemas, et nagu kõik toimis ja see piiride, piiridest üleminek oli nagu tunduvalt pehmem rääkides siis õppejõu rollist e-juhendajast e-õppes, siis kuna mina BBL-i raames hästi palju keskendusin just e-juhendaja problemaatikale, siis ehm, nagu need noormehed siin ütlevad, et, et nendele õudselt meeldib, et, et professorit polnud e-õppe puhul üldse nagu tunda, siis mina tahaks öelda, et pärast kõike seda BBL-i uurimist, et see pilt on täiesti vale. et eh, tegelikult e-juhendajal on äärmiselt oluline, oluline roll e-kursuse raames. loomulikult ta ei ole kui teadmiste andja, ta ei ole kui info edastaja ainult, vaid tal on tegelikult tunduvalt laiemad rollid. ta on juhendaja, ta on toetaja, ta on nii-öelda kogukonna looja, ta on kursuse kujundaja, looja. et tal on selline nagu mitmedimensiooniline mm, tähtsus. ja et ma arvan, et üsna paljuski sõltub ka e-kursuse õnnestumine sellest, kuidas e-juhendaja oma rollidega toime tuleb. et tal on küll väga suur koormus sest ka tema peab olema foorumites igal pool tunduvalt aktiivsem osaline, kui ta seda on näiteks äh, ainult neljapäevastes auditooriumi loengutes, et et ka temal on nagu tunduvalt suurem vastutus. ja siinkohal ma arvangi, et Marin tuli sellega väga-väga hästi toime, et et ta oli meile virtuaalselt tegelikult praktiliselt kogu aeg kättesaadav. et äh, see ongi see, et mis muudab sellise nagu turvaliseks selle õpiruumi, mille me loome, et et e-juhendaja on see nii-öelda algataja ja kui õppijad tunnetavad, et e-juhendaja on olemas, siis ka nemad nagu suudavad seda kogukonda järjest tugevamaks luua, nii et mina arvan, et, et tegelikult e-juhendajal on hästi oluline roll ning loodan, et need poisid siin pildi peal ka üks päev seda mõistavad. ja rääkides siis ähm, e-õppest ähm, laiemalt, ähm, siis mul on hästi kahju, kui see pisike noormees siin nüüd tõesti laadis alla endale kogu, kogu kõrghariduse või kolledži hariduse, et mina nagu väärtustan hästi e-õpet küll, kuid ma arvan, et kõige sellisem sügavam tulemus ja olulisem tulemus tuleb äh, sellisel kombineeritud meetodil. et e-õpe loob sellise hästi nagu innovatiivse valmisoleku toime tulemaks tänases ühiskonnas, et, et selline tehniline kompetentsus, selline iseseisvus, selline enesejuhitavus ja, ja, ja selline oskus nagu nii-öelda virtuaalses keskkonnas toime tulla ka muudes eluvaldkondades. aga samas traditsiooniline õpe ülikoolis tegelikult toetab sellist sotsiaalset arengut, sotsiaalse võrgustiku loomist, see, kuidas äh, teiste inimestega koostööd teha, see, kuidas ähm, toime tulla siis tõesti selliste Äh, probleemidega, mis igapäevasuhtlusest esile kerkivad ja, ja niisugune pool on tegelikult traditsioonilises õppes hästi oluline. ja minu meelest saaks ju suurepärase sellise kombinatsiooni, kui oleks ühendatud nii e-õpe oma selliste innovatiivsete lähenemistega ja traditsiooniline õpe oma sellise nii-öelda äh, ajaloolis ühiskondlikult välja kujunenud väärtustega, et, et see koos looks sellise tõesti sellise Äh, hariduslikku valmisoleku, mis võimaldab tänases äh, muutuste ühiskonnas siis tegelikult väga hästi toime tulla, nii et ma tõesti loodan, et see noormees ikka satub vahest ka koolipinki. ja lähenedes kokkuvõttele, siis äh, tahangi esile tuua sellise aspekti, et e-õpe on väga selline selline mitmetest äh, olulistest komponentidest koosnev, et eks ole, on sisu, mille, mille loob siis tõesti õppejõud, et see nagu nii-öelda, mida me õpime. ja et see peab olema loodud siis nii, nii äh, sellise äh, nagu valitud metoodika kaudu ja, ja selliste nagu mitmekülgsete õppematerjalide kaudu, et see sisu saaks nagu hästi edastatud ja kohale jõuab ka õppijatele teiselt poolt on siis selline kogukond, selline sotsiaalne pool, mis tegelikult tuleb esile hästi palju sellistes äh, äh Skype'i vestlustes, webinarides äh,, kas või Timtimi näitel, ja, ja Foorumid ja Twitter, et kus äh, õppijad ja õppejõud äh, omavahel nagu on nii kommunikeeruvad kui ka in-, on interaktsioonis, et selline sotsiaalne pool, kogukondlik pool peab ka olema. ja loomulikult siis selline kommunikatsioon nende kõikide aspektide vahel, et, et, et see sisu jõuaks tõesti siis seal kogukonnas käsitlemise, käsitlemist, et see, et see nagu kõik omavahel oleks selline ühendatud, et selleks peab olema nii kommunikatsioon siis tõesti õppijate vahel, eh, nii õppejõu ja õppijate vahel, nii sisu ja õppijate vahel, nii nagu eh, tõesti tehniliste vahendite ja, ja, ja õppijate vahel, et selline nagu pidev interaktsioon ja kommunikatsioon äh, kogu selles protsessis, et see nagu võimaldab äh, siis kõikidel komponentidel nagu ühte sulanduda. ja siis keskmine on tõe-, keskmes on tõesti siis nii õppijad ja mina paigutaksin sinna ka siis e-juhendaja, kes siis saavad sellise suurepärase kogemuse õppijate jaoks väga,, väga-väga suur õppimise kogemus, kindlasti ka e-juhendaja jaoks alati õppimise kogemus, mis siis nagu tõesti on väärtuslik ja, ja tulemuslik siis, kui kõik need sellised äh, erinevad komponendid on kooskõlaliselt ühendatud. ja lõpetuseks tahan öelda, et sellisest väikesest äh, lapsest, kes avastas e-õppe võimalusi, on sirgunud tõeliselt selline küps täiskasvanu või vähemalt puberteet, sest see oli minu e-kursus, nii et, et võib-olla täiskasvanuks jõudmiseni on äh, on, ähm, on veel aega järgmiste kursuste kogemuste kaudu. aga ütleme nii, et tõesti siis selline puberteet, kes juba, juba teab e-õppe sellist olemust, kes koges väga mitmeid erinevaid emotsioone e-õppe ajal, kes nagu koges e-õppekeskkonna võimalusi ja sellist äh, kogukonna küpsemist. et ma arvan, et minus on valmisolek äh, õppida ka edasi teistele e-kursustel, et, et ma olen tajunud selle eripära ja ma olen suutnud selle ka omaks võtta, et, et ma arvan, et selline õppimise vorm tegelikult minule hästi sobib, et ma olen valmis iseseisvalt tööd tegema, olen valmis kogukondlikult tööd tegema ja ma arvan, et kui ma saan kombineerida seda nii traditsioonilise õppega, siis see on minu jaoks hästi-hästi väärtuslik kogemus. ja lõpetuseks tahan öelda, et ma arvan, et ükskord olen ka mina, selline hallipäine e-õppija, kes äh, kasutab oma pensionipõlve siis äh, sellist vaba aega just äh, ka õppimised, õppimiseks ja, ja seda ka virtuaalses ruumis, nii et kohtumiseni järgmistel e-kursustel, kuni siis tõesti väga-väga kauge eani. aitäh ja, ja lõpetuseks tahan tänada siis kõi-, nii Marinit, kes oli äh, hästi tore juhendaja meil e-, e-kursuse e raames kui ka siis kõiki kursusekaaslasi, tänu kellele siis tõesti kujunes sellest e-õppe kogemusest niisugune kogemus, mida tasub äh, jagada nii oma lähedastele kui ka meenutada siis vanas eas. aitäh teile ja kohtumiseni järgmistel e-kursustel!